Selam, molim pojašnjenje od cijenjenog šeha da mi pojasni u kojem vremenu je dozvoljeno klanjati na filu namaz. Selam alaikum, alaikum, salam. Selam, na fila, opšta na fila je dozvoljeno svakom maknu osim u momentu kada sunce prelazi, znači zalazi ili izlazi i u predaji kada je na sredini ili poslije kindijskog farda i nakon sabahskog farza dok sunce ne, se ne pojavi znači u tom periodu od ikindije pa do zalaska sunca nema opšte na file. Znači, isto tako od farda, od sabarskog namaza, dok sunce ne izađe, tad nema na file uopštene.